มันก็มัมีทุกข์บางมันมีลู่มันมีหลานมันก็มีทุกข์เพราะลูกเพรหลานจะทุกข์เพรสิ่งที่มันมีเท่านั้นมันจะทุกข์สิ่งที่มันมีนะสิ่งใดที่เรามีอยู่สิ่งนั้นแหละเราทุกข์สิ่งใดที่เราละได้ถอดถอนได้สิ่งนั้น มันสบายแบบเรื่องนอกหรือเรื่องในเหมือนกันหมดพยายามที่ไม่นิพพานา ถูต้องมันยาแต่งใจยินเป็นนอกจากนมาที่ยรมาแก้ไขกายใจของตัวคำสอนของพระเจ้าเป็นคำสอนที่สุขุมละเอียดฟังได้แต่ปฏิบัติยากคนกี่รู้ที่เห็นหายใจเด่นชัด ไม่อาจทำสิ่งที่ไปจ้างสอนหมดความวุ่นวายตังวลสบายที่เป็นละโลกถ้าไม่ก่อความวุ่นดายทาเนี่ยแต่ตัวของท่านเองท่านก็ไม่ก่อคำสอนของตาโลกคำสอนของตาโลกฉลาดแลลมคนมาขนาดไหนก็โกง เด่นเข้าไปเท่านั้นแทนที่จะให้ทำประโยชน์แก้ไขกายใจทั้งตนกับหมอบทุกข์หานทุกให้ให้แก่กายแก่ใจทั้งตนไปยึดทับถือในคำสอนของโลกสิ่งที่เราศึกษาเรียนมาระหว่างโง่กวตาดำตาแดงก็ดูหนินทาเราเราเรียนมาสูง เราดีเราเก่งเราอาศัยปัญญาจำมาไม่ไดแก่ที่เหลือปัญหาไม่ไดแก่ในหน้าทิฏฐิภายในใจแต่การสอนในะพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นสอนแก่ภายในแก่ตาแก่ใจทั้งตัวขีดเสือขีดเสียให้หมดใจแก่ได้ใจก็สะดวกใจก็สบาย ตายจะเป็นไปอย่างไรจะเห็นตามเป็นจริงไป อย่างนั้นเลยขัดขวางการสอนก็จะจ่าวสอนเพื่อละเสียแก้ไขหน่สอนเพื่อกอบโกยนั้นคำสอนของของโลกแต่คนมีเห็นคุณค่าสาระในคำสอนส่วนนี้แล้วต่างคนต่างเกิดมาใน กองสมมติกองกิเลสปัญหาเกิดมาหนึ่งมีดานันดาคนใดที่แม่สอนเรื่องของการปฏิบัติผลทุกมีแต่จะกอบจะโกยจะหอบจะเหนื่อยจะหาจะหามเรื่องทั้งโลกเหนื่อยไปยุ่ยเย่าเหยื่อยวนให้เด็กหลงไหลเพิ่มไปตาม อะไรหลงหลงนะตั้งแต่ระยะต้นแต่ความสนใจในการแก้ไขมันก็มีตาตาก็หลอกหูก็หลอกจมูกลิ้นหลอกเรื่อยไปหลอกจนแก้ไขตัวเองไม่ได้หลอกจนจิตจนคล่องในใจ อยู่ในเร่องสมมติพระพุทธเจ้าพระองค์ได้อยู่ประเสรวิเศษถึงเกิดเป็นมนุษย์ขาดขันอันเดียวกันเหมือนพวกเราท่านจะเป็นสลาดแหมคมในหลงไหลติดข้องในเรื่องัองโลกมาคิดดูเสียเราเพียง การงานเล็กน้อยเลยศขาบรรดาศักดิ์อะไรก็ไม่ใหญ่โตของของสมบัติก็ไม่หนาแน่พอจิตจะหลุมหลงทุกสิ่งทุกอย่างเบาบางไม่มาเหมือนพระองค์แต่ก็ยังหลงเกินอยู่ทั้งทั้งจิตมีอายุแก่เรียนแต่ตายก็ยังหลุมหลงนี่พระพุทธเจ้าทพิสถาจนมาอายุเพียง ยี่สิบเก้าคืเพ่ยงแค่นั้นทำได้ไม่หลงไหลทำยังคิดหาทางที่จะแก้ไขจิตใจของตัวเองตัวส่วนทุกทั้งทั้งสิ่งนี้ใครมาสอนว่าสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกสิ่งนั้นเป็นทางดับทุกสิ่งนั้น เป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับทุกข์มันใครนะเคยแนะสอน แต่พระองค์ก็คิดเองคิดได้พิจารณาได้กระทำตามความคิดความเห็นของตัว แล้วก็ประสบผลสำเร็จแต่มาสองโลก จึงเป็นอัจฉริยะมนุษย์ มนุษย์ที่น่าอัศจรรย์ทั้งทั้งสิ่เลยเคยได้ยินเล้ฟังแต่คิดได้ ิ่งที่ตัดตัวไปคลองจิตถังคิดละถอนแก้ไขเป็นจิตใจข้างต้นโลกสงสารเราใจกันเนี่ยแต่พระพุทธเจ้านี่จ็จะเอาทายเดียว แก้ไขนะ้เราจะยิงแดดนะ้เราจะยิงเหี่ยวยิงหาวผมถึงส็ดทับตัวตายนะนับทถนับชาตใน่าดก็มาเจ็บในหลับเพราะความเจ็บหลับเพราะความหลงลืมเพราะความไม่ตั้งใจ ก็เลยไปในหลอดใครจะเคยเก็ด งเคยเห็นควเกี่ยวเป็นดีใจเสียใจต่างๆไม่เคยเห็นกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เคยเป็นสดทุกข์นะเป็นเป็นหลับหาทางหลีกเลี่ยงส่วนเหล่านี้ อหนีถึงจะทุกข์จะยากจะลำบากลำคาญขนาดไหนก็ยอมตายอยู่ในนั้นในกองโคลนกองยิ่งเหลือกองทุกกองสมุดคิดอย่างพระจะไปเจ้าหรือคิดอย่างสาวกทางออกมันก็มี ไว้แล้วความอยากออกมันมีมีแต่ความอยากเข้าเมื่อเรายินดับไปหลับตาก็เลยไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นทางจะเดินจิตอยู่ในความมืดความบอดของตัวอยู่นั้น นี่บอกให้เราก็ยิงคุยใหญ่อยากเก่งเก่งตายเก่งเกิดเกิดไม่หลับทางไหนาเป็นร้าใจเป็นเรื่องสำคัญไมงเห็นไทยเป็นอย่างนี้เรายังยินดียังพอใจ ที่ทาขเงืวงหน่ยมันจึงจะคลายกำหนัดจิตจึงจะพ้นจากทุกข์แต่พิจอมามันยังติดยังคล้อง ยังรักยังชอบมันก็มีทางที่จะแก้ไขใจของตัวได้ถ้าปัญญาเเพียงพอพิ่เนอมยพอ เหมือนตัดไม้ตัดไม่ขาดมันก็ไม่ล้ม ิ่งใดมันงอกได้อย่างนี้เลยขาดมันเดินต้นลยมันานไปตัดเกิดการทีมันก็มีทางเกิดตายให้ต่างหน้าต่างตาตัดไม่หยุดไม่ถอยแต่ไม้มันจะใหญ่ขนาดไหนก็ เกิดปัญหาของใจกับทำนองเดียวกันถ้าหากเราเอามาข้อปฏิบัติข้อตัดขอฟังเราบอยความหลงหลงของใจก่อนน้ายไปหมดไปผลที่สุดมันก็หลุดจากความหลงหลงความติดข้องความสอนน้องเกิดเพลินต่าง ดดหน่าเกยดหน่าเพลินหน่ายินดีหน่าตื่นใจหลงไหลไปตามเรื่องของเขาอย่างที่ที่เจอมาในทางธรรมะในเพื่อคนส่วนใหญ่เขาตายได้ แล้วก็ตายได้เขาเกิดได้แล้วก็เกิดได้เขาอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้คิดไปแค่นั้น มันจะไม่มีทางออกจะคิดจะออกไม่คิดแบบนั้นเขาหลุดหลงเราจะ็มหลุดหลงกับเขาเขาเกิดเขาตายแล้วก็เกิดยอมเกิดยอมตายกับเขาอดอิ่มแล้วก็จะหนีถือฉากนี้เป็นกับกินนะฉากไม่ยอมเกิดยอมตายอีกต่อไป อย่างไรก็จะปฏิบัติในส่วนทุกข์อยู่ที่ใดไปที่ใดมีสติ รักษาใจมีปัญญาเนี่ยสอนใจไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปเถิดเพลินไม่ไปหลุ่มหลงในสิ่งที่ควรหลุ่มหลงในสิ่งที่ควรเถิดเพลินเจอนะหาอัดทำอยู่เสมอไปทางแก้ไข้องสุดหล่นทุกท่านรักษา ตัวของท่านก็ไม่มีใครอื่นจะมารักษาให้ ปีเดือนปีเดือนเป็นชีวิตไปทุกระยะากเป็นความดีอะไรมันเกิดนี้วันเปีเดือนปีจินชีวิตเลื่อยไปสลบใจเป็นจากกิเลสปัญหาได้เมื่อใดใจเป็นอิสระเชื่อมั่นในตัวเองเราจะมีรสชาติต่อไป ไม่มีอะไรที่จะบำเพ็ญและไม่มีอะไรที่จะละ ความบริสุทธิ์มีมุดไปจากในใจผ่อนสบายจะอยู่แต่ตายมนห่วงมนห่วงเพราะถึง จุดที่มุ่งหมายจุดที่ประสงค์หมดอยากในการอยู่การไป ความบริสุทธิ์ใจของทานเป็นอย่างนั้นมันเป็นจิตใจกับมนุษย์ธรรมดาเวลาอยู่สถานที่ใดจิตใจหล่าเริงจิตใจเบิกบานจิตใจส่องใสเห็นเลยยินเกิดเป็นที่เป็นภัยจากความบริสุทธิ์ของท่านเหมือนกับเรา ชอบถึงจะทุกข์จะยากจะลำบากลำคาญนี่ก็เด็กก็ดูนเพราะความชอบอะไรที่มันไม่ชอบถึงจะดียิ่งกว่าขนาดไหนมันก็ไม่ได้เอาใจใส่ใน่ทำมใ่คิดในสิ่งอย่างนั้นโจรจริงๆจังๆจิตใจ อย่างที่แจงาทำน้ำแบบานี้คืออื่นมีนอตัวทั้งตัวทั้งนั้นตัวทั้งตัวจะช่วยตัวเองพระจะทธเจ่าเพียงแต่บอกทางให้ถ้าเราไม่ไปมันก็มีทางถึงการปฏิบัติมันเป็นักอยู่่้องทุกคนที่จะสนใจปฏิบัติตัวทำอย่างไร ใจจึงจะสว่างสวายใจจึงจะละจะถอนใจจึงจะเบาจะสบายเกิดทั้งกายมันแก้ไขไม่ได้ผสมทั้งกรรมเกิดมาแล้วหน้าที่ก็มันอันนี้จังเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปมีวันที่จะกลับคืนสู่ั้งเก่าได้ชาติหนึ่งจะเหมือนตะวันเนี่ย ต่เช้าก็มีระยะเดียวเยอะกว่าสายเยอะกว่าเสี่ยงเยอะกว่าบ่ายเยอะกว่าเย็นนี่ยสายไว้จะี่ยไปกลับนะเช้าอยู่ในบ่ายในบ่ายไว้จะมันกลับนะฮะเสี่ยงมันก็ไม่ได้กลับไปเช้ามันก็ไม่ได้มีการเกิดการตายของมนุษย์เรากองทำนองเดียวกันจะเป็นเดียวได้เพียงหนเดียวตาเดียวเท่านั้น เป็นหนื่นเป็น สายได้ก็เพียงชาเดียวต่อนั้ก็แก่ผลที่สุดก็จะคือเจ็บคือความตายเพียงแค่นั้นใครจะทำดีทำชั่วเรื่องของกายกันเลยเกี่ยวข้อง แต่ทำชั่วจะไม่แก่ทำดีถึงจะแก่มันก็ไม่ว่าทำดีจะไม่แก่ทำชั่วถึงจะแก่จะตายมันก็ไม่ว่า ันเป็นธรรมดาของมันมมนมีหลงกับใครจะทะลุถนอมรักษาขนาดไหนมีเห้แก่มียาจะรักษาถึงแค่จะดีจะวิเศษขนาดไหนจะแก้ไขไม่ได้ความแก่ความตายของสัตว์พอเป็นสัตว์จะทำเป็นของจริงควรที่จะหลงจะหลงจะเสดจะเพลินเพลินขอบเพลินเฉด ไปอยู่ทุกระยะทุกเวลาเหมือนน้ำลงจากเขาไหลเรื่อยไปมีกิยักกิยั้งจิตใจของัวเรากับทนองเดียวกันมันไหลไปตามกิเลสปัญหาทำนองนั้นส่วนเด่นของตาก็ไหลไปสู่ความแก่ความตายทำนองนั้นแต่ใจ อาศัยธรรมะคืออัดทำที่พระพุทธเจ้าแนะสอนการไหลไปในปลายต่ำเราทำธรรมะกั้นเอาไว้ม่ให้มันไหลไปธรรมะก็คือสติธรรมะก็คือปัญญาไหลลงไปหาสายต่ำแล้วกัดขังได้ไม่เหนื่อยไหลไป นั่นที่เราแักขังเอาไว้ก็ได้ใช้าสอประโยชน์เรากักขังก็ไหลเรื่อยไปพอฝนขาดจักฟ้าอ่างก็มี ใจใจถึงได้จริงในสุขในทุกข์เรจารณเหตุผลในเพียงพอพิจารณาหลักของธรรมหรือพระเจ้าจ่าสอนโดยจิตโดยใจของตัวเองพยายามสอนมันบ่อยให้นเข้าใจมันเห็นอย่างเพียงแต่รู้ รู้อย่างเห็นแล้วมันไม่ตัวรู้ถึงเห็น มันกลัวการเกิดการตายมันไม่มีอะไรได้ มีแต่ความทุกข์นั้นเกิดขึ้นมีแต่ความทุกข์ตั้งอยู่ มีแต่ความทุกข์บัดไปไม่มีอะไรจันจะเป็นสุขสุกสบายการเกิดเกิดเพลินดึงหลง เพาความไม่ใส่ใจตามเป็นจริงยามแม่สอนตัวฝึกหัดสติปัญญาเดี๋ยวต่อในวันเวลาผ่านไปต่างวันนี้ก็เป็นโมฆะเดือนนี้ก็เป็นโมฆะปีนี้ก็เป็นโมฆะชาตินี้ก็เป็นโมฆะนะเป็นความดีอะไรไม่ได้ตาประโยชน์ พยายามทำอย่างเป็นสาระหาความสุขความสบายความดีวิเศษให้ได้ที่รู้ก็ไม่เป็นรู้ที่อื่นรู้ขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติรู้ขึ้นจากจิตจากใจมันจะไปรู้มาจากที่ไหน จิตกายฝึกใจฝึกปฏิบัติธรรมมันเป็นหน้าที่ทุกคนเห็นเป็นเรื่องจำเป็นเห็นเป็นหน้าที่ของเราควรจะรีบเป็นเห็นเป็นเรื่องจำเป็นเห็นเป็นหน้าที่ของคนอื่นในเกี่ยวข้องใจใจจะตายในต่องตามมันไม่ได้ ของเชื่อของกิเลสปัญหาต้องฝังแน่นอยู่เลยตาในใจของเราเราจะต้องอยรับผลของกรรมที่สั้งเอาไว้เกจะตายจบเม่เปนแต่จิตใจมีกิเลสปัญหาเขาเชื่อยังมีอยู่มันจะต้องตายตามเชื่อของมัน วงจะทราบจากตัวเองในการปฏิบัติอย่างนั้นหมดการเสียการตายต่อไปมีอะไรที่จะเกิดอีกหงอกอีกถ้าเสิ่ที่เคยเกิดเพิ่มหงอกเดี๋ยวทงลายเดี๋ยวเผาเดี๋ยวจะตัดทำเดี๋ยวไฟเหมือนเกิดผลต่างๆ หากเราเผามันสุกแล้วจะไปปลูกที่ไหนจะค้าที่ไหนไม่เกิดแต่เชื่อภายในมันตายยางมันตายอย่างที่ผมบอกต่อไปมันมี ะน้นอยากเกิดอยากตายอยาทำหลงถึงผู้รู้ทำเดียทำหน้าทำไมย่อมมาเกิดมาตายอีก อนทิฏฐิมานะกิเหลือปัญหาอคำสอนของโลกคำสอนทางกรอบทางโกยทางจิตทางข้อพยายามพิจารณาศึกษาใจทั้งตัวมันคิดมันปรุง ดีอะไรเราก็ทราบมันนี้ใจที่จะตัดถอดตัวของตัวอย่างนี้มันคิดเรื่องอะไรอยู่ในกรอบเกิดของทำของยังไงคิดไปเถียทางแก่เขาถอดถอนีิเลสหรือคิดไปไรประโยชน์คิดไปเสียทางจิตคล่องคิดไปเสียทางเดือดร้อนแก่เขตัวเองไม่ใช่ตัวจไม่ใช่พิจารณาอะไรจิตของตัว ก็เลยไม่เห็นการละการบำเพ็ญมันจะปล่อยเรื่อยไปใจมีตกของคือใจมีสติใจมีปัญญาถือว่าตัวของตัวเป็นที่รับ ดีอะไรเสียอะไรควรไม่ควรก็ต้องที่นี้ที่โยมารักษาใจ มีอะไรที่จะรักษาได้นอกจากสติปัญญาธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาเชือกเอาโซ่มาผูกมันก็ไม่อยู่ จะขังไปเป็นเหล็กน้อยเนี่ยขนาดไหนก็มีทางเล่นหลอดออกไปเข้าใจ มันเป็นนามธรรมดังนั้นต้องอาศัยนามธรรมเป็นเสื่องตักขัง เป็นเสื่องขูดมีสติปัญญาผูกปันได้ขังมันได้มันก็เป็นทุกข์เป็นโทษเวลาอยากจะใช้การงานอะไรก็จับไปใช้เวลาไม่อยากจะใช้ก็ งมันไว้มันไป ตามมันเทใจของมันนี่คือสัตว์มีเจ้าของ เหมือนตัตป่าจะไปที่ไหนก็ไปได้ ใครอยากจะฆ่าจะยิงจะทำได้ปากหาเจ้าของไม่มีใจที่มีเจ้าของ มีศีลสมาธิมีปัญญา เป็นเสียงรักษากับทำนองเดียวกัน เวลาจะพิจารณาอะไร ก็คือการสร้างงานในเช้าเวลาไม่อยากแต่ที่ไม่พิจารณาอะไรอยากจะให้มันอยู่ มันสงบแต่กำหนดมันมันอยู่ มันสงบโดยสมาธิจิตมันสุดได้เหลือเสาพยายามฝึก มันเปลี่ยนผ่านไปมีอะไรดีสุดแต่ความแก่แก่ไปทุกระยะทุกเวลาทุกวินาที จังมันจะหายเนี่ยมันเป็นแบบนั้นโรคมันจะหายจะต้องนับวันเบาสบายทานหยุดทานยาเข้าไปแต่นี้ทานแก้ไขทานแก้ไขก็เบาบางโรคไข้เกิดหายไปอยู่ตามที่เวนาธรรมะรักษาใจของตัวกับทำนองเดียวกัน เห็นความสุขความสบายเห็นช่องทางที่จะไปใร่เคยทำเคยคิดอย่างไรก็ยังคงส่งทางลายอย่างนั้นหรือไม่ยังหลายแรงที่ไปนั่นคือเดปัญหาเป็นแบบนั้นมีแต่ตรงกับตึ๊ดมีแต่ทางจะพังทางจะตายหาหิว้าเลยมาใส่เยอะ ระพุเจ้าก็กำหนดลมหายใจเข้าออกการฝึกอบรมหนึ่งต้นจะได้ผลความสุขความสงบ